Baturay'ın memesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Ne oldu lan amık diye nefi Mervan kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor Utanmadan clickbait yapıyor Mami Baturay'ı taklit ediyorsun Videon izlenmeyince ağlıyorsun Ağla Mami ağla Keşke kanalın annenin olsa Tofaş hamile kalır Opel Corsa Kendi Logan Paul mu sanıyorsun? Mağazacı beni röntgenledi Şoförüm bana laflar etti Sakin oldurup duru kabus hepsi rain nupsun Kurt adamlardan dava edin Diyemediğin şey bu mu kalmıştı Halil'in ayağın gibi puanı bir Damla bilir. Neden herkese yalak diyorsun Kendini komik mi sanıyorsun Buradaki tek yalak sensin Orkanaşın bak saçın benziyor aynı kokancaya Rain Man yaptığın en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu Haşa kanka evinde sılan videoları çeksin Aa çok çok özür dilerim Öyle demek istememiştim Justin Timberland geliyor Burak lastik mi takıyor Ruhi böbrek mi çalıyor Ancak kasaptan çallar Furkan yeter yeğenimle video atma Onun adı da Enis benimle karıştırma Kırmızı kafa hem can sen de kel olmuşsun Moda Murat başlı adımı koymuşsun Murat Ünlü görse seni hemen ifşalar O anca evliliğinler ünlü avşar Kevaşe Atakan saçımı kıskandın Fatih de senin gibi lava kıskancı Bilal'in ne işi var gururunuzda Youtube'u bırak bırakıp çay toplasın Duygu kösü olur çakma bir sarışın Selen tek söz gelsin onunla yarışın Su geçiner vardı o da çakma sarı Bence belki de saçını bir boyatın Gel ve şişman İki saattir millete sallıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Arkandaki arabaya kanıyorsun Yalak hala o kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesin bok gibi beni kıskanıyorsun Şimdi buradan defolup gidiyorsun Evet arkadaşlar diz şarkımı umarım beğenmişsinizdir. Buradaki bütün YouTuber'ları seviyorum. Sadece bir diz şarkısı olarak yaptım yani. Kimseye böyle saldırma amaçlı bir şarkı yapmadım. Buradaki bütün YouTuber'lara teşekkür ederim. Ve hepsini severek takip ediyorum. Kendilerine çok selam yolluyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın aşağıdan. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve tam şurada video tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Evet. Yoksa size de satarım. Şarkıyı beğenin ve abone olun. Ve buradaki videoya tıklayın. <laughs> Seviyorum.